Tautas sports Latvijā. Autore Biruta Luika. Tautas sports ir fiziskas aktivitātes un sacensības bez vecuma ierobežojuma ar mērķi nostiprināt un uzlabot veselību, sekmēt fizisko un garīgo attīstību, aktīvu brīvā laika pavadīšanu un sociālo saskarsmi. Īsa vēsture. Cariskās Krievijas laikā un pēc neatkarības iegūšanas radās pirmsākumi tautas sportam, bet kā atsevišķu sporta jomu to nevarēja izdalīt. Tautas sporta pirmsākumi saistām ar izklaidi, īpaši skolu, augstskolu jaunatnes un karavīru vidū. Pēc neatkarības kara tika izveidots armijas sporta klubs, kas kļuva par nozīmīgu karavīru fiziskās sagatavošanas veicinātāju. Amerikāņu humanās palīdzības ietvaros pēc kara Latvijā aktīvu darbību veica Jaunekļu Kristīgā Savienība, kura vadīja virsnieku un karavīru sporta un vingrošanas grupas vēlāk izvērs darbību skolu un studējošās jaunatnes vidū. Liela nozīme tautas sporta veicināšanā bija Latvijas aizsargu organizācijas sporta klubiem. Skolu jaunatnes vidū plašu darbību izvērsa skautu organizācijas, kuru uzdevums bija jaunekļa fiziska sagatavošana dienestam armijā. Sporta organizācijas bija arī dažādām etniskajām organizācijām, politiskajām partijām, Piemēram, sociāldemokrātiskā strādnieku sports un sargs vai ebreju makabī. Gan pilsētās, gan laukos tika izveidotas sabiedriskās organizācijas, kuru mērķi bija dažādu sporta veidu attīstīšana un vispārēja fiziskās attīstības veicināšana. Darbību atjaunoja arī vairākas pirmskara sporta organizācijas un sporta klubi. Atsevišķu sporta veidu organizācijas apvienojās, lai sekmētu attiecīgā sporta veida attīstību 1921. gada aprīlī tika nodibināta Latvijas Vieglatlētikas Savienība. 1922. gadā izveidota Latvijas augstākā sporta vadības institūcija - Latvijas Sporta organizāciju apvienība. 1936. gadā Latvijas Sporta organizāciju apvienības vietā tika dibināta Latvijas Fiziskās kultūras un sporta komiteja, kas kā valstiska institūcija apvienoja sportu un fizisko audzināšanu un pāraudzīja valsts sporta dzīvi, īpaši akcentējot tautas sporta aktivitātes. Padomju okupācijas gados fizisko kultūru definēja kā sabiedrības vispārīgās kultūras sastāvdaļu. Šajā laikā tika izvirzīts formāls mērķis ieviest fizisko kultūru un sportu katra cilvēka ikdienā. Fiziskā kultūra tika iedalīta masu sportā un lielajā sportā. Padomju okupācijas periodā lietotais termins masu sports ir sinonīms šobrīd lietotajam terminam tautas sports. Savukārt lielais sports bija augstu sasniegumu sports. Lai gan oficiāli Padomju Socialistisko Republiku Savienībā profesionāla sporta pastāvēšana tika noliegta. Masu sportā bija izteikta higiēniskā, veselības nostiprināšanas, vispusīgas fiziskās un sportiskās sagatavošanas ievirza. Par masu sporta attīstību atbildēja fiziskās kultūras kolektīvi, kuri bija izveidoti gandrīz katrā darba vietā. Masu sporta pasākumus organizēja gan fiskultūras kolektīvi, gan dažādu nozaru sporta biedrību - Daugava, Vārpa, Darba rezerves, Lokomotīve, Dināmo, reģionālās organizācijas, arotbiedrību republikāniskās komitejas. Plaši masu pasākumi bija sporta biedrību pilsētu un lauku fiskultūras kolektīvu republikāniskās sporta spēles, orientēšanās sacensības magnēts, skrējēju sacensības visi uz starta, slēpotāju sacensības visi uz slēpēm, ģimeņu sacensības ar visu ģimeni uz starta, jauno hokeistu sacensības zelta ripa un jauno futbolistu sacensības ādas bumba. Pēc valsts neatkarības atgūšanas 1992. gada 19. novembrī Latvijas otrajā sporta kongresā tika pieņemta rezolūcija par tautas sporta attīstību. Rezolūcijā uzsvērts, ka sports, īpaši tautas sports, ir viens no galvenajiem līdzekļiem cilvēku veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Iesaistoties arī valstī sporta nozares attīstības plānošanā, 2003. un 2013. gadā apstiprinātajās sporta politikas pamatnostādnēs, tautas sports vienādots ar Eiropā un pasaulē eksistējošo kustību Sports visiem, jeb Sports for All. Abos dokumentos kā viena no sporta jomām, kur jāattīsta valstī, tiek nosaukta sports visiem, jeb tautas sports. Pašreizējais attīstības stāvoklis. Populārākie tautas sporta pasākumi mūsdienās ir kompleksie sporta pasākumi, kuru programmā ir vairāki sporta veidi un aktivitātes. Piemēram, sporta svētki, sporta spēles, festivāli, fitnesa un veselības dienas, ko organizē vietējās pašvaldības, nozara apvienības, atsevišķi uzņēmumi un iestādes, kā arī dažādi skrējieni, pusmaratoni, maratoni, stafetes, skrējienu seriāli riteņbraukšanas pasākumi pilsētās, šosejās, dažādas orientēšanās sacensības, sacensības, kas notiek katru nedēļu visu gadu, tautas slēpojumi, slēpošanas seriāli, ielu basketbola, ielu futbola turnīri, ielu vingrošanas pasākumi, nojošanas seriāli, festivāli, ģimeņu sporta svētki, spēka diena un citi pasākumi. Par tautas sporta attīstību valstī galvenokārt liecina tautas sporta pasākumi to daudzums un dalībnieku skaits. 2017. gada Latvijas Rīgas maratonā piedalījās 32,415 dalībnieku. 27. Latvijas riteņbraucēju vienības velobraucienā piedalījās vairāk nekā 5200 dalībnieku. Taku skrējienu seriālā Stirnabuks septiņos posmos piedalījās vairāk nekā 7000 dalībnieku. Uzsverot tautas sporta pasākumu nozīmīgumu, viena no balvām ikgadējā pasākumā Latvijas gada balva sportā tika piešķirta nominācijā Gada notikums tautas sportā. Par gada notikumu tautas sportā 2016. gadā tika atzīts un apbalvots Latvijas-Telekom Rīgas maratons, 2017. gadā taku skriešanas seriāls Stirnubuks. Svarīgākās organizācijas Lielākā daļa sporta organizāciju ir nevalstiskās organizācijas, biedrības. Šīs biedrības ir svarīgākās organizācijas, kas nodrošina tautas sporta attīstību. 2016. gada valsts sporta statistikas dati liecina, ka Latvijā ir vairāk nekā 850 nevalstisko organizāciju - sporta klubu, kuru mērķi ir atsevišķu sporta veidu attīstīšana, sportisko aktivitāšu organizēšana, piemēram, ziemas peldēšana, nūjošana un citi, kā arī sporta aktivitāšu un sacensību organizēšana noteiktām cilvēku grupām, piemēram, skolēniem, studentiem vai invalīdiem, un sporta attīstīšana noteiktā teritorijā, piemēram, pilsētā vai pagastā. Biedrība Latvijas Tautas Sporta asociācija ir valsts atzīta sporta organizācija, kurā ir tiesības vadīt un koordinēt darbu tautas sportā Latvijā. Biedrības galvenie mērķi ir radīt nepieciešamos apstākļus tautas sporta attīstībai Latvijā un rast iespējas katram iedzīvotājam nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Latvijas Tautas Sporta asociācija regulāri organizē sporta pasākumus, lai veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienas dzīvē. Lielu ieguldījumu tautas sporta attīstībā dod biedrība Latvijas Sporta veterānu savienība, kas apvieno vairāk nekā 6000 biedru, kuri regulāri veic fiziskās aktivitātes un piedalās sacensībās. Arī Nacionālās sporta veidu federācijas un savienības dod ieguldījumu tautas sporta attīstībā. Aktīvākās tautas sporta sacensību organizēšanā ir Latvijas Vieglatlētikas Savienība, Latvijas Orientēšanās Sporta Federācija un Latvijas Riteņbraukšanas Federācija. Svarīga loma tautas sporta attīstīšanā ir arī reģionālajām, pilsētu un novadu pašvaldībām. Vietējās pašvaldības dibina pilsētu, novadu pašvaldību iestādes, piemēram, sporta pārvaldes, sporta servisa centrus, sporta aģentūras, bērnu un jauniešu sporta skolas. Pieņem darbā sporta organizatorus, kuri mazākās pašvaldībās ir galvenie sporta dzīves, tautas sporta atbalstītāji un attīstītāji savā teritorijā. Izglītības un zinātnes ministrija pilda pārvaldes funkcijas sporta nozarē. Ministrija kopā ar nozares pārstāvjiem izstrādā un iesniedz ministru kabinetam sporta politikas plānošanas dokumentu projektus, priekšlikumus izmaiņām tiesību aktos, valsts sporta budžeta projektu un citus dokumentus, kas saistīti arī ar tautas sporta attīstību. Arvien vairāk attīstās uzņēmējdarbība sporta jomā. Pēc uzņēmuma reģistra datiem kopš 2012. gada Latvijā darbojas apmēram 250 uzņēmumi, sporta klubi, fitnesa klubi, kas nodrošina iespēju jebkuram iedzīvotājam gan individuāli, gan instruktoru vadībā veikt dažādas fiziskās aktivitātes, kā arī rīko sporta sacensības un sporta pasākumus, tā izskaitā tautas sporta pasākumus. Nozīmīgākie dalībnieki. Tautas sporta attīstībā ir bijuši iesaistīti daudzi sporta dzīves veicinātāji. Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre Gaļina Garbatenkova ir viena no nojošanas aizsācējām Latvijā. Sijā Igo Japiņa sporta aģentūra īpašnieks un direktors Igo Japiņš organizē SEB MTB maratonu, vienības velo braucienu un Rīgas velo maratonu. Aktīvs orientierists un orientēšanās sacensību tiesnesis Henrijs Freimanis ir orientēšanās sporta sacensību magnēts galvenais organizētājs. Mārketinga speciālists un skriešanas entuziasts Aigars Norts organizē Latvijas Rīgas maratonu. Bijušais basketbolists Raimons Elbakjans aizsācis un organizē vērienīgāko ielu sporta un kultūras kustību Geto Games. Māris Šlēziņš, autoceļu projektētājs, kam hobijs ir ielu vingrošana, ir Latvijas ielu vingrotāju biedrības vadītājs un ielu vingrošanas aizsācējs Latvijā. Biedrības Avantis radošā direktore Ilona Bičevska jauniešu vidū popularizē interesantus un noderīgus brīvā laika pavadīšanas veidus radošās un sportiskās aktivitātēs un organizē zelta ziltiņas spēles. Alfrēds Leja, kas bijis vieglatlēts, treneris, sporta darbinieks, žurnālists, ir viens no sporta veterānu kustības aizsācējiem Latvijā un joprojām tās dalībnieks. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta korespondente Māra Rozenberga.